Ogoita irugarrena, orten, bilakatu da mm, hitzordu nagusi bat, elzegintza munduan eta eta hemen ere arte eh, gintza eh, inguruan. Hala, erraiten dugu elzegintza, baina ez da bakarrik hori izanen, eh? aste buruan ez da hori den nagusia. Arkua kolektiboak baitu antolatzen haue? Eh? Bai, hori da, bastidako uh, eh, arkua kolektiboa, hori da, eh, hemen bastidan uh, eh, anabi uh, artisauak dira, arte artisauak gira, eta uh, guk denak antolatzen dugu uh, itzordo hori. Eta guretzat ere, parada, fan, parada emaiten dauko ere, ara, publikoari piskat uh, erakutsi zer lan egiten dugun, eta ara, zer den uh, arte eskolan egiten. Eh, orduan, eh, denetak izanen da, uh, orduan badugu berin alari ribat, badugu pasmantie, badugu... Uh, Zer da hori? Bon, lehen, erri dauetan baziren uh, alde guztietan de de bordur, hori da du tisaj de fil d'or et de fil d'argent. Zigarri edera da, ez dira, ez dira iniz, iru dira urtzen tofrantzian, uh, lan hori egiten dutenak eta badugu bat bastidan. Eh, eh, gero zer dugu eh, elze gileak behitugu, desainu egile bat, badugu denetak, denetak, zekinak. Eta uste dut aurrek entzartzen alko dituztela gauza batzu ere, aurrek eta alduek ere pentsu dut? Aurrek eta alduak ere, bai, bai, bai, egiten ditugu hor erakustaldiak, baina jendea ere, ala, saiatzen aldu, dekoroak imaiten, gero piezak moderatzen ere, eta gero eh, hori uh, guztiak uh, merkatuan uh, erretzen ditugu, eta hola bakutsak uh, alda bere, uh, bere obrarekin.